ska göra ett litet popperi på Britt-Marie Sving. G. Mm. Så här brukar Britta sjunga. Alltså. Ha! Hares kär hemma till kvälle och ro till kvälle och ro Knäppla på, knäppla på, fria gluttri här i döra en gammal ungkarl ska man ej förakta han gör det noggrant och han gör det en gång till En gammal ung sakta ska man ej förakta För jag har sövit med en Leksandskarl i natt och han gjorde väldigt sak jag söver mig en Leksandskar och alla kuller de har i fessug och andra de har i vattuså alla kuller de har i fessug och de andra men då kom en man och plockade fram nåt som jag aldrig sett förut hand, min apparat, en mikrofon Ja, vad det var, det vet inte jag, herre Aldrig haver min kutta kliat och han får gärna göra det en gång till Aldrig haver min kutta kliat och han får gärna göra det en gång till Har du sett någon rågita med skälle och lo, med skälle och lo. Och får du se så kör hemma till kväll